الحلق الباب الحلق والجلوس في المسجد سوى البخاري رحمه الله məsciddə oturmaq və məsciddə halqa şəklində oturmaqdan danışır. Dayan fəsilətindən. Və burada Rahiməhullah İbn Ömər rivayətini gətirir, radiyallahu anhuma. Deyir ki, bir kişi Peyğəmbərdən soruşdu sallallahu aleyhi ve sellemlə. Və Peyğəmbər salsın minbərdə idi. və dedi ki, nə deyirsən gecə namazı barədə? Və bu onu göstərir ki, suabələr orası beləli idi və gecə namazından soruşurdu. Və xütbədə və Peyyambər sən heç deməyələyən dedi ki, gecə namazı iki rükidir. Yəni, iki rükət, iki rükət, iki rükət o ilə. Lakin əgər biriniz qorxsaz ki, vitri qıla bilməyəcəksiniz, vitr qılıb yatar. Aydındır? Və həmişə deyərdir Rəsul sallallahu aleyhi günümüzün ən axırıncı namazını bitirdiyin. Deməli, günümüzün ən axırıncı namazını bitirdiyin. Bu hədis həm göstərir ki, yəni, birinci gecə namazının, yəni, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necə tövsiyə eləyib, həmçinin xüsusən də vitrə. Yəni vitri itməsin deyə deyib ki, əgər dura bilməsən və ya gecikdirə gecikdirsən, yəni gecə namazını dura bilməsən, onda vitri qıl yat. Vitr namazı mühümdür namazların içində. Həmçinin də göstərir, vitr namazının ən axırıncı namaz olmalıdır. Yəni tutaq ki, işanı qılırsan, sünnətdən qılırsan, əgər gecə namazına qalxacaqsansə, bitir qılmırsan. Bitir saxlayırsan, gecə namazı qılandan sonra bitir qılırsan. Ən axırıncı namaz bitir olmalıdır. Amma yox, əgər qalxmayacaqsan gecə namazına, onda bitir qıl, yox. Aydındır? Və bunun yolu belədir, bitir namazı qılmanı. Sonra yenə Buxarə Rəhimullah İbn-i başqa cür ləfslə gələn ə, e, hədisini burada qeyd edir. Ee, sonra yine bir hadis getirir. Burada Abdullah bin Ebi Talha rivayetinde o da, o da Ebi Vakıd Leysa'dan rivayette deyir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meçhiddeydi birden üç nefer geldi. O da bizim ders verirdi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söhbet edildi üç nefer geldi. Biri gitti o hal, halka idi, meclis idi. Ölüm meclisi. Biri getdi, ikisi yaxınlaşdı o məclisə. Biri deməli bir ara gördü halqanın içində, kirdi o arada oturdu. Amma biri isə halqanın ən axırında oturdu. Və Peyyambar salsın bu, bulan bu üç nəfəyə fikir verdi. Və dərsi qutarına, yəni söhbəti qutarından sonra dedi ki, yəni sizə üç nəfərdən xəbər verin. Amma O birinci hansı ki, yaxınlaşdı, halqa məclisində yaxınlaşdı, Allah subhanətələ yaxınlaşdı. Amma deyir, ikincisi hansı ki, utandı, qırağda oturdu, Allah subhanətə ondan utandı. Amma deyir, üçüncü isə üz döndərdi, Allah taala da ondan üz döndərdi. Və bu hədis də göstərir elm məclisinin, meçiddə halqa olub elm məclisi, zikir məclisinin fəzilətini və orada oturmağın da fəziləti. Bəzi qardaşlar, məsələn, fikir vermir. Məsələn, 5 dəqiq oturub, qulaq asmır. Gedir. Lakin özünə zərər verir. Bəli ki, oturub bir şey, bir dənə faydalı söz faydalansa olun, sənin üçün dünyada nə vaxtından xeyirlidir. Əli bin Əbi Talib deyirdi ki, əgər mən bilsən ki, kimsə mənə bir dənə hərif verəcək, dəvəmi minib gedərdim, harada olsa olsun. Və lakin təkəbbürlü, hansısa xarab fikirlərdə olmaq, şübhəli olmaq və ya müəyyən hallarda olmaq məhrum eləyir o insanı elm məclisindən. Harada elm məclisi görünür, otur qulaq. Təbii, əgər birdən zəruri üçün olsa gedə bilərsən, ancaq belə isə gəlir yəni oturursan. Lab heç nə başa düşməsən də savaba nail olacaqsan. Çünki məşhur hədisdə necə gəlir? Deməli, mələklər, ayrıca mələklər var, belə məclislər axtarlar, yer üzündə. Səyahətçi mələklər deyirlər onlar. Və onlar elə ki, tapırlar belə məclis, elə məclisini düzülürlər, üst üstə, üst üstə ta səməyəcən. Və Allah subhanətə alədən soruşur, Bəs onlar kimdə şığırlara deyib, bəs sən savabına nail olmaq üçün. Bəs sizlər nə istəyirlər mənə? Deyirlər, cənnəti istəyirlər. Allah bilir, Allah soruşur. Deyir, onlar mənə cənnəti görüblər, cənnət istəyirlər. Deyir, yox. Deyir, gör, görsəydilər, necə istəyərdilər. Yəni, görmür, görmür, istəyirlər, necə? İşlərin gücdən artıq gəlirlər namazlara, məsələn. Sonra deyir, yaxşı, nəyə qorxurlar? Nəyə çəkinirlər, deyir, sənə cəhənnəmdən. Kilolarla görürlər cəhənnəmə. Deyir, yox. Lakin deyir ki, görsəydilər, necə qorxardılar, necə çəkinərdilər. Və belə və belə uzun hədisdə və sonra e, Allah subhanətə deyir ki, mələklərə gəlin, şahid olun ki, hamınız mən ona bağışladım. Lakin orada deyirlər mələklər ki, ya Rəbb, biri var orada, yoldan keçən deyil, niyyəti olmayıb, elm məclisi hələ belə oturub gözləyir kimsə. Ki, onu bağışlayın. Yəni, bələn məclisdən, elm məclisdən, yəni, tərkəmək düşkün də Otur 5 dəqiqə. Allah hər, mən sənə deyim, oturursan adam var, oturur, kitablarla oxuyur. Lakin belə, hər nə olursa 5 dəqiqə, 5 dəqiqə faydalıdır. Gündə bir şey öyrənirik, görsən, həm Rasul salsan sözlərini oxurur, hədis şərif, Mənim üçün faydalanırıq və bizə elm lazımdır. Elm olmanda görürsən çoxlu müşkilələr olur. Elm olanda isə o müşkilələr az olur. Amin Allah kömək olsun.